Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Marka. Jeden z uczytelu zakona przystąpił k Jezisowi, a zeptal se które przykazanie je pierwni ze wszech. Jezisz odpowiedział, pierwni je toto. Słysz, Izraeli, Gospodin nasz Bóg je jedyny Pan. Proto miluj Pana swego Boga celem swym sercem, celou swą duši, celou swą myśli, a celou swą silą. Druhe je toto. Miluj swego bližního jako sam sebe. Żadne inne přikázání není větší než tato. Učitel zakona mu na to řekl: sprawnie mistrze, podle prawdy si řekl, że on je jedyny, a není jiného kromnie něho, A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary. Gdyż Ježíš widział, że uczytel zakona odpowiedział rozumnie, rzekł mu, nejsi daleko od Bożych Królestwi. A nikdo se już nie odważył dać mu niejako otasku. Słyszeliśmy Słowo Boże. Chwala Tobie, Chryste. Jeden z uczytelu zakona przystąpił k Ježišovi a zapytał se ho, które przykazanie je pierwni ze wszech. Milowani bratrza, sestry, otázka, którą Ježišovi klade uczytel zakona, nas wede do samego středu problemu, który w tej dobie wywołał ostrą dyskusję między jednotliwymi rabińskimi szkolami. W zakonie našli Żydé 248 przykazań, a 365 zakazu, rozdzielonych do różnych kategorii. Jeżysz je wyzwan, aby wyjadrzył, jak se Zakon zákon staví k zákonu starému. Podnětem k položení tego otaski był można pokus nastražiť tomuto mladému mistrovi lečku. Ježíš se tomuto uskali obratnie wychyba, a idę ke korzenu wieci. Cytuję Szema Izrael, slisz Izraeli. To je urywek z knihy Deuteronomium, której każdy zbożny Żyd modlił se trzykrát denie. A przez to przychodzi k Ježišovi znalec zakona, który se trzykrát dennie tato słowa modlił a které přikázání je největší. Jako by říkal, který z těch mnoha příkazů a zákazů má sílu spojit a povyšit naše vnější dodržování dílčích předpisů. Który z nich je nejpodstatnější a spojuje nas z Bohem? Kristus mu odpowiada: To je vychrazeno a dano lasce, która je początkiem, ale také wysledkiem każdego duchownicho spojeni. Tam, gdy není laska k Bohu, tam je povinnost ze strachu. A povinnost ze strachu to je obchodnícky vztah k Panu Bohu. Jenomže my nigdy nie dokażemy dat tolik, kolik jsme przyjali. Idę tedy o pokrzywany wstach wedoucí k pokrytectwi. Aspoň se twarzymy, żeśmy dali tolik, kolik jsme mieli, ale to nam nie może przy radość drado lasku. Benedikt XVI w encyklice o Boży Lasce Deus Caritas Est napisał Termin laska se dnes stal jednym z najużywaniejszych, a také nejvíce zneużywanych słów. Jemuż se na naprosto odliczne wyznamy. Zda się, że jsme lasku zaczęli mierzyć szpatnymi mierzytki. Można proto, że jsme příliš zranieni żywotem. Często si myslíme, że si musimy вистачить строгов помієвих emocji, ale laska є несмірне silna. Mam mnohem вєтші ширку, dalku, wyszku i chlopku. Nie egzystuje więcej szczęści niż milować Boga celą myśli, celą duszy, a całym sercem, a milować bliźniego jako sebe, jak nam to Pan przykazał. Jestliže nie milujemy bliźnicho, ani Boží nie może zasáhnout naszej duszy. Belikos naszej laski k bližnímu mnie měřitkem naszej laski k Bohu. Nelze twierdzić Bóg nebo człowiek. Nutno milować Boha i człowieka. Człowieka wszak nigdy widz niż Boha. Proti Bohu nebo stejnie jako Boha. Innymi słowy, lasku k Bohu Laska k Bohu a wszak není wyluczna. Laska k Bohu musi być spychowana a absolutni. Ježíšova odpowiedź zni, k żywotu neni trzeba bez pocztu zakonu. Stačí dwie żywotni prawidła, które ani neni potrzeba zapisować, aby si je człowiek zapamatował. Miluj hospodina, Boha swego celem swym sercem, celou swą duszy, a celou svou myśli to je največja první přikázání. Druhé je mu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. To je přikázání našeho velikého Boha a On nemůže přikazovat nic nemožného. Ježíš nezrušil stare zákony. Zákony byt musí, o nim všem, ale jako zákon zákonu nadřadil lásku która garantuje, że zostaną ludzkie. Laska neni jen wieci citu, neprz i czynu, a niegdy prawie jen czynu. Seren Kierkegaard rikal świat se składa ze samych przyleżitości klasce. Człowiek we swym najchlubszym nitru wie, że se mu żywot wydarzy jen tehdy, budeli smiet milowat, a byt milowan. Budeli smiet lasku zakouszet i rozdawać. Bez nich se život stává peklem a je nesnesitelný. Bez lásky je sice možno vytvořit veliká díla, být slavný a obdivovaný. Naplnění však bez ní dojít nelze. Život bez lásky je prazny, a chladny. Zakon laski nie ma żadne szkwiry, a kliczki pro unik. Otaska, jakby se ten zakon dal obejit, już nie egzystuje. Isto toho je třeba se ptát, co je lepší, abych učinil, jak mohu jednat co najlaskawiej. Laska je nieco velice náročného. Laska je cnost, którą człowiek nie ma jedną provždy, neprz se o ní musí każdy den znowu starat. Kdo to czyni, kdo przede wszystkim w modlitwie prosi o schopność k smi smí očekávat, że jego żywot dostane twarz, najde styl a formu, a tak se vydáří. Matka Teresa, velká řecholnice z Kalkaty, jednou řekla, úplné nasledování Boha znamená, že se mu plně dáváme. Musíme se dát Bohu úplně, neboť Bůh se nám dal takto. Já proto, já pro Boha a Bůh pro mne. Odevzdat se znamená nabídnout Bohu svoji vůli, svůj rozum, svůj život v čisté víře. Boží láska nezná hranic. Je bez míry a jejich hloubku nelze změřit. Ježíš nám to projevil swym životem a swą smrti. Nasza laska také nesmí znát hranic. Każdy może te této lásky rozjímáním, duchem modlitby, obieťmi, intenzywnym wnętrznym żywotem. Żyj prawdę takowym żywotem, Benedikt XVI. v citované už dnes encyklice Deus Caritas Est učil, člověk určitě nemůže žít vylučně v, obětují, v obětující se sestupné lásce. Nemůže stále jen obdarovávat, musí také přijímat. Kdo chce darovat lásku, musí také sám lásku přijímat jako dar. Jistě člověk se může, jak praví pán, stát pramenem, z něhož přiští proudy živé vody – Mali se człowiek oprawdu stat takowym pramenem, musi se sam stale znowu napajet z onoho prvnicho a powodnicho zdroje, imż je Jezus Chrystus, z jehoż probodeneho serca pryści Boży laska. Bratrze, sestry, zdokonalme w teto postni dobie swego ducha modlitby a usebranosti. Budeme li se modlit více, budeme se modlit lépe. Zapojmy do modlitby wszechne swe smysły, oswobodźmy swą dusi, ode všeho, co není Ježíš. Bóg sam je odmienął za nasze odewzdanie. Amen.